قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Najbolja generacija je moja generacija. Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ne znam nikoga da je više od Alije naučio i na druge prenio od Muhammeda ibn el Hanefije. Ovo je priča o Muhammedu ibn El Hanefiju. Pripovijeda se da su se jednom prilikom zbog nečega zamjerila dvojica braće Muhammed ibn El Hanefije i El Hasan ibn Ali, pa je Muhammed El Hasanu poslao pismo u kome je pisano. Allah te učinio boljim od mene, jer tebe je rodila Fatima, Čerka Muhammeda ibn Abdullah, sallallahu alaihi veselem, a mene je jedna obična žena iz plemena Beni Hanife. Tvoj djed po majici je Allahov poslanik, salallahu alihi veselem, najodabraniji čovjek koji se ikada rodio. A moj djed po majici je Džafer ibn Kajs. Zato kada dobiješ ovo moje pismo, dođi da se pomirimo. Unaprijed ti obećavam da ću ti priznati da se u svemu bolji i odabraniji od mene. I doista, čim je dobio pismo, El Hasan je otišao Muhammedu u kuću i sa njim se pomirio. Ko je bio taj mudri i čestiti čovjek Muhammed ibn El Hanefije? Hajde da od početka zajedno čujemo njegovu životnu priču. Ova priča počinje nekako pred kraj života Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Naime, jednom prilikom je Alija ibn Ebu Talib sjedio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi veselem i razgovarao, pa ga je između ostalog upitao. Allahov poslaniče, ako bi mi se poslije tebe rodilo muško dijete, šta misliš kako bi bilo da mu nadjednem tvoje ime i tvoj nadimak? Dobro, odgovorio je Allahu poslanik sallallahu alaihi Dani su dolazili i prolazili, pa se nakon što je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem preselio u društvo odabranih, a nakon nekoliko mjeseci poslije njega i njegova kćerka Ljubimica, čestita Fatima, El Hasanova i El Huseinova majka. Alija ibn Ebu Talib oženio se Havlom, kćerkom Ibn Kajsa, El Hanefije iz plemena Beni Hanife, koja će mu roditi muško dijete i po dopuštenju Allahova poslanika sallallahu alihi veselem nadjeti mu ime Muhammed i nadimak Ebu Kasim. Međutim, da bi napravio razliku između njega i Fatiminih sinova, El Hasana i El Huseina, svijet ga je prozvao Muhammedom ibn El Hanefijom, pa je pod tim imenom ostao poznat i kroz historiju. Muhammed ibn El Hanefije je rođen negdje pred kraj vladavine halife Ebu Bekra es Sidika radijallahu anhu. Odrastao je i odgojen je pod budnom pažnjom svoga oca Alije ibn Ebu Taliba radijallahu anhu, od koga je naslijedio pobožnost, skromnost, odvažnost, hrabrost i riječitost, tako da će kada odraste poput svoga oca na bojnom polju biti pravi heroj, nenadmašan u raspravljanju sa ljudima, a kada padne noć i svojim mrakom obavije zemlju i pospe svijet, pravi pobožnjak i noćni asketa postati. Njegov otac, neka je Allah sa njim zadovoljan, sa sobom ga je još kao dječaka vodio i prekalio u borbi stavljajući ga na teška iskušenja, što nije bio slučaj sa El Hasanom i El Huseinom, tako da mu nije nedostajalo ni hrabrosti ni odlučnosti. Tako je jednom prilikom upitan. Zašto tebe tvoj otac stalno tjera u opasnost i izlaže riziku, za razliku od El Hasana i El Huseina? Odgovorio. Zato što su moja dva brata za njega kao dva oka u glavi, a ja kao dvije ruke, pa svojim rukama čuva svoje oči. Tako je u bici na Sifinu, velikom sukobu između Alije ibn Ebu Taliba i Muavije ibn Ebu Sufjana radi Allahu anhu, Muhammed ibn El Hanefije nosio zastavu svoga oca, gdje je u jeku borbe, dok su i na jednoj i drugoj strani padale glave, doživio slučaj o kome sam kaže Kada smo se na Sifinu sukobili sa Muavijinim pristalicama, tako smo se srčano borili da sam pomislio da niko ni na našoj ni na njihovoj strani neće ostati živ. Pa mi je to teško, gore nego ikada do tada palo, jer sam iza sebe čuo kako neko na sav glas viče. Allah, Allah, o muslimanski skupe, kome će žene i djeca ostati? Ko će vjeru i obraz braniti? Ko će se protiv Bizantijaca i Kurda Lema sutra boriti? O muslimanski skupe! Bojte se Allaha i poštedite muslimane. Poslije toga sam se zarekao da više nikada neću dići sablju na muslimana. Kasnije, kada je Alija ibn Ebu Talib od zločinačke ruke poginuo i hilafet prešao u ruke Muavije ibn Ebu Sufjana – u želji za dobrobiti islamu i mirom i slogom među muslimanima Muhammed ibn el Hanefije mu je dao zakletvu na vjernost i u dobru i u zlu. Muavija ibn Ebu Sufjan bio je siguran u njegovu dobronamjernost i iskrenost u datoj mu zakletvi na vjernost, tako da u njega ni najmanje nije sumnjao. To je bio razlog da je Muhammed ibn El Hanefiju više puta po raznim osnovama pozivao posjetu u Damask i on se na poziv odazivao. Tako je jednom prilikom bizantijski car Muaviji poslao pismo u kome je stajalo. Vladari su kod nas oduvijek razmjenjivali poruke, jedni drugima slali poklone i natjecali se ko će kome više poslati onoga što nema u carstvu ovoga drugog. Dozvoljavaš li da i mi takve odnose između sebe uspostavimo? Muavija je pristao na ovu ponudu bizantijskog cara, pa mu je car poslao dvojicu svojih neobičnih ljudi, od kojih je jedan bio izuzetno visok i krupan, kao da je palma prema ostalim ljudima, a drugi je snažan i čvrst, poput divlje životinje. Po njima je car poslao i pismo u kome je Muaviji napisao Imaš li ti nekoga u svome carstvu koji je ovoliko visok i jak kao što su ova dvojica? savjetujući se s Amrom ibn El Asom. Koga da mu pošalju Moavija je rekao. Što se tiče onog visokog, našao sam ko je visok koliko i on, još viši od njega. Kajsa ibn Sada ibn Ubadu. A što se tiče snažnoga, tu ćeš mi ti morati pomoći. Na to mu je Amr rekao. Ja znam takvu dvojicu, samo što nam nijedan od njih nije dostupan. To su Muhammed ibn El Hanefije i Abdullah ibn Ez Zubeir. Ne, Muhammed ibn El Hanefije nam je dostupan, rekao je Moavija. Ali zar ti misliš da će Muhammed zbog svoga visokog ugleda i položaja pristati na to da se javno pred svijetom natječe koje jači sa jednim Bizanticem? Upitao je Amr, pa mu je Moavija odgovorio. Hoće sigurno, a ako zatreba i više od toga, ako u tome vidi ponos za islam. Potom je Muavija pozvao da mu dođu i Kajs ibn Sad i Muhammed ibn El Hanefije, pa je kada je bilo zakazano natjecanje Kajs ibn Sad uzeo i skinuo svoje šalvare i bacio ih Bizanticu da ih obuče. Te su mu kada ih je ovaj obukao doprle do iznad prsta, na što se svijet počeo smijeti. A što se tiče Muhammeda ibn El Hanefije, rekao je prevodiocu da kaže Bizantijicu. Recimo neka izabere jedno od dvoje, ili neka sjedne na zemlju, a ja ću stajati, pa neka mi pruži ruku i pokuša, ili da on mene obori na zemlju, ili da ja njega dignem sa zemlje, ili da ja sjednem na zemlju, a neka on stoji na nogama, pa je Bizantijac izabrao da sjedne na zemlju. Na to ga je Muhammed ibn El Hanefije uzeo za ruku i iz prvog ga poteza digao na noge, dok ovaj njega nije mogao oboriti na zemlju. Na to se Bizantijac razljutio pa je zatražio od Muhammeda da sjedne na zemlju, a da on stoji, pa ga je Muhammed uzeo za ruku i snažno ga potegao prema sebi, da mu zamalo ruku nije iščupao, pa ga je iz prvog poteza oborio na zemlju, tako da su se obojica Bizantijaca svome caru vratili poraženi i osramoćeni. Dani su ponovo dolazili i prolazili i vremena se mijenjala. Nakon što su vladari i pomrli, Muavija ibn Ebu Sufjan, njegov sin Jezid i Mervan ibn El Hakem, Hilafet je preuzeo Abdul Melik ibn Mervan i pozvao muslimane da mu daju zakletu na vjernost pa su na to pristali stanovnici Šama, a odbili stanovnici Hidžaza i Iraka, dajući svoju zakletvu Abdullahu ibn ez Pošto je bilo dosta onih koji svoju zakletvu nisu dali ni jednom od njih dvojice, i jedan drugi su počeli tražiti da im se da zakletva, smatrajući da na to ima više pravo nego najdrugi, drugi, tako da su se muslimani ponovo podijelili na dva tabora. Abdullah ibn Ezubeir je tražio od Muhammeda ibn El Hanefije da mu i on, kao ostali stanovnici Hidžaza, daju zakletvu. Ali je Muhammed to odbio učiniti znajući da to nije puka formalnost, nego da iza toga proizilaze i obaveze, između ostalog, i sabljom braniti onoga kome se zakletva dala. On je čvrsto vjerovao da niko ko je pametan ne smije zaboraviti šta se desilo na Sifinu. pogotovo što ni duge godine nisu uspjele izbrisati riječi koje je tamo čuo i dobro za sva vremena zapamtio. Allah, Allah, o muslimanski skupe, kome će žene i djeca ostati, ko će vjeru i obraz braniti, Ko će sutra protiv Bizantijaca i Kurda Dejlema boriti? Svakako, ništa od toga nije bio zaboravio. Pa je Abdullahu ibn Ezubeiru rekao Ti dobro znaš da ja s ovim nemam ništa i da kao musliman ni od koga ništa ne tražim. Zakletu na vjernost da će onome za koga se muslimani opredijele. Svejedno radilo se o tebi ili Abdulmeliku ali samo ako se muslimani slože. Inače, u ovakvoj situaciji, kada su muslimani podijeljeni, neće ni tebi, ni njemu. Međutim, Abdullah ibn Ez Zubeir ga je i dalje pokušavao pridobiti na svoju stranu. Čas ga moleći i lijepo sa njim postupajući, a čas mu prijeteći i zastrašujući ga. Međutim, Muhammed ibn El Hanefije je i dalje odbijao dati u bilo kome od njih dvojice. I ne samo to. Ubrzo se oko njega okupilo mnogo istomišljenika, tako da se njihov broj popeo na oko 7000. Svi su se oni opredijelili za neutralnost u sukobu između Abdullaha ibn Ezubeira i Abdulmelika ibn Mervana, odbijajući da budu gorivo velike smutnje koja je bila na pomolu. Međutim, sve što su Muhammedove pristalice bile brojnije, Abdullah ibn Ezubeir je na njega vršio viši pritisak da mu se prikloni i da mu da zakletvu na vjernost. Kada je Abdullah ibn Ezubeir uvidio da ga ne može za sebe pridobiti, on i njegove pristalice Hašimovići zabranio je Muhammedu i njegovim pristalicama izlazak iz Mekke, stavio ih po strogi nadzor i zaprijetio im tako mi Allaha, ili ćete mi dati zakletu na vjernost, ili ću vas spaliti vatrom. Potom ih je sve stavio u kućni pritvor i naredio da se njihove kuće oblože granjem i drvljem, tako da bi se, kada bi se samo jedna zapalila i ostale sve jedna od drugo zapalila. Na to je jedna grupa Muhammedovih pristalica došla i rekla Pusti nas da ubijemo Abdullaha ibn Ezubira, i da ovaj svijet oslobodimo straha, pa im je na to rekao. Zar da sami mi potpalimo vatru sukoba zbog koga smo stali po strani? Zar da mi dignemo ruku na drugove Allahove poslanika sallallahu alaihi veselim i njihovu djecu? Ne, tako mi Allaha, nikada nećemo učiniti ništa što bi moglo izazvati Allahovu srđbu i gnjevu. Kada je Abdul Melik ibn Mervan čuo kakav se pritisak vrši na Muhammeda ibn El Hanefiju od strane Abdullaha ibn Ezubeira, odlučio je iskoristiti tu povoljnu priliku i pokušati ga pridobiti za sebe, pa mu je po svome izaslaniku poslao pismo, napisano sa takvom ljubaznošću i nježnošću, kao da ga je pisao nekom od svojih rođenih sinova. U njemu je između ostalog stajalo. Čuo sam da Ibn Ezubeir na tebe i tvoje pristalice vrši žestok pritisak. Da ti je stegnuo omču oko vrata. Pogazio vaše rodbinske odnose i omalovažio ugled koji uživaš. Ovim ti dajem do znanja da su tebi i tvojim pristalicama vrata šama u svako doba otvorena i da jedva čekamo da ti dobrodošlicu izrazimo. Zato bujrum, preseli se kod nas, kada god i gdje god hoćeš. Mi ćemo te gostoljubivo i kao komšiju i kao prijatelja dočekati. Vidjet ćemo, ako Bog da, prema tebi ćemo širokogrudno postupiti, tvoj ugled poštovati i na rodbinske veze paziti. Tako se Muhammed ibn El Hanefije sa svojim pristalicama uputio prema Šamu i odabrao za mjesto svoga boravka Ublu, gradić sjeverno od Akabe, kasnije poznat pod imenom Ilat, gdje su ih njegovi stanovnici širokogrudno dočekali i prema njima se kao dobrostive komšije pokazali. Tamo su ubrzo, zbog duboke pobožnosti i istinske skromnosti Muhammeda ibn El Hanefiju i svi zavoljeli i poštovali, pa ih je počeo upućivati na dobro, odvraćati od nevaljalih dijela, klanjati im kao imam rješavati međusobne sporove i svojim djelovanjem doprinositi da niko nikome nepravdu ne čini. Međutim, te njegove aktivnosti ubrzo su doprle do ušiju Abdulmelike i Mervana, kome se to nimalo nije dopalo pa se sa svojim ljudima počeo savjetovati šta da se njima čini. Na kraju su Abdulmeliku savjetovali. Mišljenja smo da mu s obzirom na njegov ugled i dosadašnje iskustvo ne bi trebalo dozvoliti da u tvome carstvu radi šta hoće, nego bi mu trebalo ponuditi ili da ti zajedno sa svojim pristalicama da zakletu na vjernost ili da se vrati tamo odakle i došao. Na to je Abdul Melik uzeo i napisao mu pismo kome je između ostalog stajalo. Ti si doputovao u moje carstvo i naselio se u jednom od pograničnih gradova u vrijeme kada između mene i Ibn Ezubeira bjesni rat. S obzirom na tvoj ugled i poštovanje koje kod ovdašnjeg svijeta uživaš, mišljenja sam da u mojoj zemlji možeš ostati samo pod uvjetom da mi daš zakletvu na vjernost. Zato ti, ukoliko pristaneš da mi daš zakletvu, od sebe dajem, zajedno sa robom i osobljem, stotinu trgovačkih lađa, koje su upravo juče prispjele iz luke Kalzem. Usto ti poklanjam još i hiljadu hiljada dirhema koje slobodno možeš trošiti na svoje sebe, svoju djecu, rođake, sluge i pristalice. A ako na ovo ne pristaneš i odbiješ mi dati zakletvu, onda ti i tvoje pristalice napustite moje carstvo. Pročitavši Abdul Melikovo pismo, Muhammed ibn El mu je poslao odgovor u kome je stajalo od Muhammeda sina Alina, Abdulmeliku sinu Mervanovu. Prvo selam, a onda zahvala Allahu mimo koga nema drugog Boga. Zatim, izgleda da me se pribojavaš. Ja sam mislio da ćeš poštovati moj stav u vezi sa ovim sukobom. Tako mi je Allaha. Kada bi se cio islamski ummet složio da ti da zakletvu na vjernost, osim jednog jedinog sela, ja ne bih uzeo sablju da ga silom natjeram da to učinim. Dok sam bio u Mekki, Abdullah ibn Ezuberi je tražio da mu dam zakletvu na vjernost, pa sam to odbio učiniti, zbog čega je prema meni nekomšijski postupio. Zatim si mi poslao pismo da dođem i preselim se kod tebe u Šam, pa sam se zbog jeftinoće i udaljenosti od centra tvoje vlasti i moći nastanio u ovom pograničnom mjestu na što si mi ti napisao to što si napisao. Zato ću ako Bog da sa svojim pristalicama kao što sam ovdje došao, odavde tako i otići. Tako je Muhammed ibn El Hanefije sa svojim pristalicama napustio Šam i otpočeo svoj dugi put lutanja, jer su mu gdje god bi došao moleći ga da ide dalje, prigovarali da ih svojom neutralnošću uznemirava i dovodi u opasnost.